บุ๊กทูหกสิบเก้า 69 69 ต้องการ อยาก ihtiyacı olmak istemek ihtiyacı olmak istemek ดิฉันต้องการเตียง bir yatağa ihtiyacım var bir yatağa ihtiyacım var ดิฉันอยากนอน uyumak istiyorum uyumak istiyorum ที่นี่มีเตียงไหม burada bir yatak var mı burada bir yatak var mı ดิฉันต้องการโคมไฟ bir lambaya ihtiyacım var bir lambaya ihtiyacım var ดิฉันอยากอ่านหนังสือ okumak istiyorum okumak istiyorum ที่นี่มีโคมไฟไหม burada bir lamba var mı burada bir lamba var mı ดิฉันต้องการโทรศัพท์ bir telefona ihtiyacım var bir telefona ihtiyacım var ดิฉันอยากโทรศัพท์ telefon etmek istiyorum telefon etmek istiyorum ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม burada bir telefon var mı burada bir telefon Var mı? ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป Bir kameraya ihtiyacım var. Bir kameraya ihtiyacım var. ดิฉันอยากถ่ายรูป Fotoğraf çekmek istiyorum. Fotoğraf çekmek istiyorum. ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม burada bir kamera var mı burada bir kamera var mı ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ bir bilgisayara ihtiyacım var bir bilgisayara ihtiyacım var ดิฉันอยากส่งอีเมล bir e-posta göndermek istiyorum bir e-mail göndermek istiyorum ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม burada bir bilgisayar var mı burada bir bilgisayar var mı ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น bir tükenmeze ihtiyacım var bir tükenmeze ihtiyacım var ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย bir şey yazmak istiyorum bir şey yazmak istiyorum ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม burada bir yaprak kağıt ve tükenmez var mı burada bir sayfa kağıt ve tükenmez var mı